А зараз, дорогі мої хлопчики та дівчатка, давайте послухаємо цікаву казку поетеси Валентини Сторожук, яка називається Рукавичка. Слухайте уважно. кашку гречану, малята, бо пора вже й у ліжко лягати. Починати нам казочку слід. От жили собі баба і дід, бабця Ксеня і дідуньо Тимко. І були у них песик рябко, кіт Хома і десяток гусей. Та не мали старенькі дітей. Був овсій, сивий в яблуках кінь, та коза дереза, що як тінь за бабунею бігала скрізь. Тільки й чути Спинися, не лізь! І стояла собі край села, їхня хатка, як вулик мала, потопала в густім вишняку, влітку у квітах, немов у вінку. А сьогодні сніги за вікном все покрили біленьким рядном. Дід Тимко на лежанці дріма, бо зима, то й роботи нема. Двері рипнули, баба увійшла. Мовчки сніг на ногах обмила, дід проснувся, почухав п'яту й позирнув на холодну плиту. Бррр. Замерз я. Полізу на піч. Чом ти Ксеню надулась, як сич, що варила пшеняний куліш? Потягався, як кіт, дід ти міш. Не вгадав? Ну тоді капусняк, пампушок напекла, чи не так? В піч побільше дровцят накладай і звари мені липовий чай, е, та митку принеси, е, щось за хрип, е, душить в грудях. Схопив, певне, гриб. Баба мовила сумно. Здоров. Ой, немає ні палички дров, бо оті, що ти вчора рубав, хтось вночі із повітки забрав. Там кленові ж колоди були. І вони в ніч оцю загули. Що? І не видно злодійських слідів? Сніг, дідуню, геть чисто замів. О, а рябко, що робив той гультяй? Ти у нього самого спитай. То виходить, сніданку нема. Ой, я, дідуню, голодна і сама. Їдь у ліс, запрягай овсія, отоді кулешу зварю я. Дід скривився, мов кисле вкусив. Та ж вітри завивають, мов пси. У таку завірюху повір і кота жалко вигнать на двір. А подай но бабуню кожух, щоби зміг я накритись до вух під овечим кожухом мені ці морози й вітри не страшні. Баба в боки взялася. А що ж? Звик держатись кожуха, як вош. То це я проганяю. Не їдь. Ляж і лапу смокчи, як ведмідь. Заривайся мерщій в подушки, хай присняться тобі пампушки. Дід промовив, ха, нехай йому біс. Доведеться поїхати в ліс. Із хліва дід виводить коня. Рябку, рябку, а де ти там? я? Де бродило леда щеребе? Пес мовчить і за вухом шкребе. Може, ти проковтнув язика? Не сварися, почув від рябка. У барбоса була свіжина дід Іван заколов кабана. Ми з Барбосом гульнули вдвох. Я нажерся, що ледве не здох. Облизався рябко і замовк. Ти поїв. Я ж голоден, як вовк. Я тобі покажу свіжину. Я тебе, гультяя, прожину. Пес заскімлив. Та краще б Побий, не прогонь мене з двору, старий. Пропаду я без тебе. А вже ж, а дровсят все одно не знайдеш. каже дід дружелюбно. Гаразд, не бурчи, а на сан не залазь. Стану я за якусь там ломаку проганяти з подвір'я собаку. Тихо сани скриплять по снігу дід мовчить. І рябко ні губу. Поле біле, неначе сувій, розгулявсь не на жарт сніговій. Він одяг велетенські шапки на дерева, кущі та стіжки, всі дороги й стежини заніс. Лісоруби приїхали в ліс. Прив'язав дід до дуба коня, став на сани збирати сушняк. А рябко за пташками ганяв, тільки й чулось по лісі. Дід стомився, йому гаряче, підрясний з нього градом тече. Він останнє приніс деревце, рукавом витер мовчки лице, рукавицю за пояс запхав, а рябко й далі гавкав на гав. Рябку! рябку поїхали. Ня, ня. Розполохав усе вороня. Їдем, діду. Собака прибіг. Рукавичка упала на сніг. Та й поїхали песик і дід, і сніжок притрусив їхній слід. Бігла лісом мишка побігушка. Змерзла, бідна, в лапки, хвостик, вушка. Мишка у зубах несла пшеничку та й знайшла під дубом рукавичку. Мовить мишка. Я тут відпочину і спокійно з'їм оцю зернину. Рукавичку теплою впірнула, відігрілась і була б заснула а з надвору голосок лунає. В рукавичці є хтось чи немає? Я маленьке щире мішенятко. В рукавичці я грізу зернятко. А хто ти? Скажу я, то спочатку мусиш відгадати, мою загадку. Я зустрічаю зиму чепорушку завжди у біленькому кожушку. Навесні сіреньки одягаю і гуляю в ньому я погаю. Я тремчу, побачу лиш лисичку. Зайченятко, влазь у рукавичку. І тепер уже нас буде двоє один у полі теж не воїн. Дам тобі зернини половинку. Я охоче схрумав би морквинку <laughs> чи погриз капусточки листочок. Тут вони почули голосочок. Рукавичка і така гарненька. Я туди залізу, з'їм оп маленька, і в оцій тепленькій рукавиці заховатись зможу від куниці. Я посплю з годинку без турботи. Рукавичка не порожня. Хто там? В рукавичці мишка побігушка. Біля неї зайчик довгі вушка. Ну, а ти хто? Говори! Стривайте! ви мою загадку відгадайте. Я красуня і пастунка трішки. Я люблю гриби, горішки, шишки. Прудко скачу з гілочки на гілку. Йди до нас, покликав зайчик білку. В рукавиці й трьом не буде тісно. Вже й хотіли заспівати пісню, та затихли біля осокора, що за кроків десять. Хтось говорить. Рукавичка в лісі непогано. Підкрадуся ближче і загляну. І Відпочину та й піду на лови. Чую, нюхом не порожня. Хто ви? Раз. Сіренька мишка побігушка. Два. Лопатий зайчик, довгі вушка. Три, пустунка, білочка руденька. А хто ти? Відповідай швиденько. Я не білка, але теж руденька. М'ясо я люблю, а не опеньки. Пишний хвіст, неначе прапор має. Хто іще такий у лісі має? Каже зайчик. Хижа хитро, лиско. Ми тебе не пустимо і близько. Лиска попросила. Ой, звірята, обіцяю вас не ображати. Ой, яка ж я бідна і нещаслива. Мовить мишка. Ми тут не зластиві. не дамо від холоду померти. Комонько руда, ти в нас четверта. Лиска влізла, примостилась тихо. Хтось за пнем акацієвим чмиха. Ось і рукавичка, слава Богу, заболіли у старого ноги. Я в цій рукавиці заночую. Там хтось є, бо шарудіння чую. Сіренька мишка побігушка. Два лопати зайчик, довгі вушка. Три руденька білочка, пустунка. А чотири лисенька, хитрунка. Ми також хотіли б дуже знати. Як тебе наш гостю величати? Хоч не швець, та голок вдосталь маю, і на них грибочки натикаю. У клубочок згортаюсь невеличкий. Це їжак. кричить руда лисичка. Він олками нас усіх поколе. Не колов ще, друзів, я ніколи. Як мене захоче хтось образить, то поранить лапи він одразу зайчик мовить. Ой, їжачи, друже! Ми новому гостю раді дуже, і тебе не станемо ображати. В рукавичці нашій будеш п'ятим. І було у їхнім дружнім колі сміху та веселощів доволі. Навіть зайчик боягуз лисиці став розповідати небилиці. Тихий голосок до них долинув. Ой, впустіть погрітись на хвилину, замерзаю, обізвіться, хто ви. А у нас компанія чудова. Раз сіренька мишка побігушка. Два лопатий зайчик, довгі вушка, три руденька білочка пустунка. А чотири лисенька хитрунка примостилась у кутку голубка. П'ять це їжачок колюча шубка. Нам тепер про себе розкажити. Можу у воді на суші жити. Язичок довгенький, братці маю, комара побачу, вмить упіймаю, щоб не набридав мені в болоті раз і вже комар в широкім роті. Я зелена, ніби лист кульбабки. Просимо, сказав їжак до жабки. Обізвався зайчик довгі вушка. Шостою ти будеш, скрекетушку. Жартам і пісням немає впину. Лиска просить Друзі, на хвилину припинімо галас і розмову. Посилає ліс нам гостя знову. Всі почули бурмотіння справа. Гм, а це іще що за проява? Ніби то не звір, а рукавиця. Хто у ній? Потрібно подивитися бо як небезпека там чатує, то мене ніхто вже не врятує. А у нас компанія примила, що нікому зла не причинила. Раз сіренька мишка, побігушка. Два Лопатий зайчик, довгі вушка. Три руденька білочка пустунка. А чотири лисенька хитрунка. П'ять це їжачок, колюча шубка. Шість зелена жабка товстогубка. Пустимо й тебе, хоч тіснувато, коли нас не будеш ображати. Але й ти про себе розкажи нам. Я гроза домашнім всім тваринам. Я люблю овечок добисями, та мене цькують усі хортами. Ух, порвали кляті хутро сіре. Вовк! Оце то гість! гукнули звірі. Ох, пустіть погрітись у негоду. Слово честі, не завдам я шкоди. Потіснились, Іде! сказали раду. Не зашкодить вовк один громаді, хоч і тісно, але будь як вдома. Сірманцю, ти у нас вже сьомий. Вовчик сів, ще й метушня не вщухла. Чути, за кущем хтось дмуха й дмуха. Ну й мороз. Ще й снігом все е, покрило, змерз у вуха ратиці тарило, відмерзає хвіст. Пустіть сірому, хоч на ніч одну до свого дому бо вже зуб не потрапля на зуба. Певно, я під дубом вріжу дуба. З холоду тремчу, немов осика. У нас і так компанія велика. Раз сіренька мишка побігушка. Два лопатий зайчик, довгі вушка. Три руденька білочка пустунка а чотири лисенька, хитрунка. П'ять це їжачок, колюча шубка. Шість зелена жабка, товстогубка. Ну, а сім це сірий вовчик братик. То куди ж тебе, сердего, брати? Ніде голку ткнути. Я вам вірю та благаю, ще одному звіру відшукайте місце, потривожтесь. Але ж ми не знаємо досі, хто ж ти. Не вгадали, що ж тут мудрувати? Я люблю коріння підривати. Ще зізнаюсь, їжа моя люба, жолуді смачні з оцього дуба. Каже зайчик. Ти каван, земляче! Я тебе не раз у полі бачив. Часто зустрічались ми у лісі. Отже нас у рукавичці вісім. Тут почав хтось жалібно благати. Можна буду я у вас п'ять. Вовк говорить: в нас і так вже тісно, бідна, рукавичка ледь не трісне, бо зібрали славне товариство. Нас, немов насилянці на миста. Раз сіренька мишка побігушка. Два лопати зайчик, довгі вушка. Три руденька білочка пустунка. А чотири лисенька хитрунка. Яйця їжачок, колюча шубка. Шість зелена жабка тустогубка. Сім. Зубатий вовчик сіроманчик. Вісім. Дикий кабанець і кланчик. Але голосок той не вгаває. Ме, ме, мене візьміть за ме, ме, мерзаю. Я стрибала ціле літо жваво, скубала в лужку густу отаву. Та узимку нічим поживиться. Задубілий з холоду колопиться. Гінаєм покрились шерсть і роги. Ой! мерзну посеред дороги. кажуть звірі. Ми тебе ні за що не покинемо на призволяще. Іди, рукавичка, кіска, дика. Тут із хащі хтось незнаний рика. І мене також візьміть до себе, щоб не ночувала просто неба. Звірі закричали Ведмедиця! Ведмедиця! Чом тобі в барлозі не сидиться? Син бурмилко не лягає спати. Хочу йому казку відшукати. Медоїшко, йди до нас, будь ласка, це і є найкраща в світі казка. Пісню, що лунала з рукавички, і чули дуб, і сосунки сестрички, липи, в'язи і стара ліщина. Почала стихати хуртовина. Удячні ми, дідуневі Тимошу, рукавичку маємо хорошу. В рукавичці теплі аж десяток галасливих лісових звіряток сіренька мишка, побігушка. Два. Лопатий зайчик, довгий вушка. Три. Руденька білочка пустунка. А чотири лисенька хитрунка. П'ять це їжачок, колюча шубка. Шість. Зелена жабка, тостогубка. Сім. Зубатий вовчик, сіроманчик. Вісім. Дикий кабанець і кланчик дев'ять. Дика кіска, тонконіжка. Десять ведмедиця медоїжка. Ой, спасибі, рукавичко біла, що у стужу льоту нас зігріла. Де наш дід? Де наш дід? Не вгава дітвора, вже і про нього згадати пора. Поганяє старенький коня пес на гілках соснових куня пробирає мороз до кісток, змерз у лівою руку дідок, розтиснути не може кулак, та й говорить Який я дивак, рукавичко моя з барана, де сховалася? От тобі й на. Загубив серед лісу, видать, треба коню назад повертать. Рябку, ти попереду біжи і знайти її допоможи. Пес проснувся, очіцями блим, ледь не бовкнув, була би за чим, та язик прикусив. Як згадасть свіжину дід, то буде біда. Пес, неначе посолений біг, розгрібаючи лапами сніг, та й гукає Дідуню! Ага! Я твою рукавичку знайшов. Як почули звірята рябка, почали з рукавички тікать. Навіть вовк гострозубий і той біг кущі та кричав Ой-ой-ой! Дід узяв рукавичку. Ова! Як ви тут помістились, братва? Дід Тимко реготав аж до сліз. Що й ведмідь в рукавичку заліз? А скажи ну, друзяко, мені, забирать рукавичку чи ні? Що тут думати, діду, лисій? Повертайтеся, звірі, у дім. Ще і праву, будь ласка, візьміть, хай у ній спочиває ведмідь. І в ту ж мить за кущів і дерев пролунали пищання і рев. Ой, спасибі, дідуню ти На, поїхали, коню, скоріш, щоби ніч не застала бува, та й стара досі пережива кущ буску, триберізькі криві. Слава Богу, вернулись живі. Каже бабця до діда тимка, я тобі запекла гусака і зварила картоплі горня. Я каралась, Тимоше, півдня. Їла бабу гризота, як міль, що послала тебе в заметіль, наче борошно сіється сніг, ти ж у лісі замерзнути міг. А якби поламались санки чи напали голодні вовки? каже дід. Вовка бачили ми. Я дрівцят принесла від куми. Баба ластівкою припада, у казанчику тепла вода. Руки мить йди швиденько за стіл. Натрудився, напевне, як віл. Хай коня заведу у хлівець та врубаю на ранок дровець, та й завів дід Овсія у хлів. Дав вівса і сінця, і буряків, і бабуні березових дров оберемочки два на колов. Що ж, рябко, м'ясо їсти ходім, не соромся, прошу тебе в дім. Баба в миску лила літепла і чистенький рушник подала, їж печінку стигно з гусака. Я рябкові налю молока. Дід сміється, йому дай крило, щоби на свіжину не тягло. Дід Тимко уплітає стегно. Баба сіла й собі під вікно. Розмовляй про це і про те. Баба Ксеня, мов руже цвіте, потім чай щебрецю принесла. Ой, стара, в нас пригода була. Дід Тимко дістає пиріжка і непомітно кива до рябка. Рукавиці я в лісі згубив. Ти ж бо знаєш, як я їх любив, вже й рябко їх шукав по кущах. У діда сльози течуть по щоках. Він під кожним пеньком нюшкував, їх немов язиком хто злизав, і морозу такого давно не було. Пес подумав кінно бреше в очі старій, не моргне. <laughs> ще й Успільники кличе мене. Ну й артист, вже й і нюні пустив. Дід же хлипає. Ксеню, прости. Пес собі підвиває. не бий. Ти сказився, чівчадів, рябий. Ти ж старий, наче з дуба упав. Ну, хіба я лиха і скупа? Рукавиць з тебе, діду, пар п'ять вже роками у скрині лежать. Білі бравти любив тільки їх, мов до пальців прилипли твоїх. Дід підвівся. Спасибі, стара, а мені на лежанку пора до подушки <laughs> під теплий кожух. Ніби й вітер на дворі ущух. Баба псові дала пиріжок Іди на службу, рябко, під стіжок та пильнуй. Не лови більше гав, щоби злодій дровець не забрав. До віконець підкралася ніч. Бабця Ксеня забралась на піч. Їй співали з кутка цвіркуни. Ти стомилась, бабуню, засни. Задрімав на лежанці дідок, не вгаває годинник. Цок, цок спить у хлівчику коник старий, спи, дитя, оченята закрий, хай присняться тобі мишеня, ведмедиця, кабан, зайчиня. Люлі, люлі, спи, дитино, темна ніч покрила все, хай тобі смачну морквину сірий зайчик принесе, білочка горіхів жменьку стиглих яблук їжачок, жолудів кабан старенький, лиска з маком пиріжок. У казкову сядь машину, линь до місяця й зірок, повезуть тебе, мій сину, ведмедиця, кіска, вовк, жаба на аероплані вас в дорозі дожене. Мишенятко на прощання рукавичкою махне.